Oca i Sina, Svetoga Duha. Evo, sinoć, braću i sestre, na našem molitvenom sabranju pokušali smo malo da vam približimo ovog našeg velikog svetitelja, svetog Vasilija, koga praznujemo danas. A danas, eto, ispevali smo propare, blaženstva, pročitali evanđelje i tu prestaje sve. Sve se onda naše molitve, sve misli, svi putevi kreću ka jednome, ka neizrecivoj tajni ovaploćenog Boga. I ostavljamo Ostavljamo i svetog Vasilija, vazda noseći u srcu, trudeći se da ga podražavamo. Ostavljamo i sav svet, sve u svetu. Celog sebe ustremljujemo ka Bogu koji je postao čovek. Ka tajni velikoj i neizrecivoj, kojoj se i anđeli čude. Čude toj slobodi, koju je Bog dao nama grešnjima. I eto, proslavi smo sinoći Novu godinu. I jedan dan, i jedna godina ostaju za nama i vreme teče. Jedni ljudi nestaju iz našeg života, drugi ulaze, sve promene, promene, sve u krug, dok jednom i mi ne odemo odavde. A sada u liturgiji vreme se spaja sa večnošću. I mi smo dostojeni da osetimo trenutak tog večnog života, to što nam je Bog pripremio I to ne zbog kakvog našeg, neke naše zasluge, neke naše vrline. Sjedno iz svoje ljubavi iz koje nas je stvorio i dao nam sve. A eto ipak ljudi praznuju u vremenu neke svoje praznike, praznike koji nemaju tu sponu sa večnošću, koji ne vode ka tajenju aploćenog Boga. I simbol toga, toga praznovanja obezboženog, jeste upravo Nova godina, koju, eto, svet proslavi pre 14 dana. A da ne bismo eto zadržavali previše i vašu pažnju, jer imamo i liturgiju Svetog Vasilija Veliko koja je malo duža i nakon toga i moleban za početak ove nove godine, da je praznujemo onako kako dolikuje stvorenjima Božim, molitveno se vas dobraćajući Bogu i od njega tražeći sve tako da pročitamo ovu neveliku besedu protereja Aleksandra Šmemana izgovorenu na Novu godinu, da nam malo budu jasnije stvari zašto to svet praznuje i zašto mi nemamo razloga da praznujemo na takav način. Pa poslušajmo. Stari je običaj da se na novu godinu dok sat otkucava ponoć zamišljaju želje, da se mašta o budućnosti i ispunjenju najintimnijih želja. I evo opet nove godine. Šta ćemo danas poželeti sebi, drugima, svakome i svima? Čemu se na ovu novu godinu nadamo? Nadamo se onome što izražava reč koja nikada neće umreti u ljudskom jeziku. A ta reč jeste sreća. Srećna nova godina. Tako jedni drugima čestitamo novu godinu. Svako od nas želi da u novoj godini doživi neku ličnu sreću. Ali sama vera u to da je sreća moguća, da je moguće čeznuti za srećom, da je moguće nadati se sreći, jeste opšta vera. Međutim, postavlja se pitanje kada je čovek stvarno srećan. Danas, posle toliko vekova ljudskog iskustva, posle svega što smo saznali o čoveku, jasno je da se sreća ne može poistovetiti ni sa čim spoljašnjim, ni sa novcem, ni sa zdravljem, ni sa uspehom, ni sa čim zašto pouzdano znamo da se ne podudara sa onim još uvek tajanstvenim i neuhvatljivim pojmom sreće. Jasno je da fizičko zadovoljstvo i zdravlje, da je to neka sreća, ali ono nije puna i potpuna sreća, Jasno je da je i novac neka sreća, ali je novac istovremeno i mučenje. Jasno je da je i uspeh neka sreća, ali uspeh je u isti mag najuže vezan sa strahom. I što je spoljašnja sreća veća, to je ona iznutra krkija. To je veći strah čovekov da je ne izgubi, da neće uspeti da je sačuva da će je ispustiti iz ruku. Možda baš zato na novogodišnju noć govorimo o novoj sreći, budući da se uvek ispostavi da ona stara sreća baš i nije bila stvarno sreća, jer joj je uvek nešto nedostajalo. I mi smo svake novogodišnje noći ponovo zagledani u budućnost sa čežnjom, željama i nadom u našim srcima. Bože moj, kako su davno bile izgovorene evanđelske reči o čoveku koji se obogatio i izgradio nove ambare za svoju letinu i koji je sebi rekao da je srećan čovek, jer je imao sve što mu je po njegovom mišljenju bilo potrebno za sreću. Međutim, te noći bilo mu je rečeno, bezumniče, Ove ću noći uzeti dušu tvoju od tebe. Kome će pripasti to što si sebi pripremio? I upravo se u tom podsvesnom znanju da nećemo ništa uspeti da sačuvamo, da je pred nama samo kraj i raspadanje, upravo se u tome nalazi taj otrov što neprestano truje našu malu i ograničenu sreću. Po svoj prilici je zbog toga nastao običaj da se na novu godinu, dok sat otkucava ponoć, bučno veseli i viče, da se namerno pravi larma i buka. A to je sve činjeno iz straha, iz straha čovekovog, da u tišini i samoći ne začuje otkucavanje sata i vremena, taj neumoljivi glas sudbine. Prvi otkucaj, drugi, treći i sve je tako neumoljivo, jednolično, strašno do kraja. I ništa se promeniti neće. I sve će nestati. I to su ta dva istinski duboka i neuništiva pola ljudskog saznanja. Strah i sreća. Užas i maštanje. Ta nova sreća o kojoj maštamo u novogodišnjoj noći jeste u stvari sreća koja bi nas u potpunosti uspokojila, koja bi u nama pobedila i uništila taj iskonski strah. To je sreća u kojoj više nikada ne bi bilo onog užasa što se stalno gnezdi u dubinama naše svesti i od koga sve vreme pokušavamo da pobegnemo, da pobegnemo kroz zabavu, brige i buke svakodnevnog života ali pored svog našeg nastojanja da pobegnemo, ta strašna gluhota nadvladava svaki naš pokušaj. Bezumniče, da bezumno je, po svojoj suštini, to neprestano ljudsko maštarenje o sreći u svetu porobljenom strahom i smrću. I čovek na vrhuncima svoje kulture to priznaje. U kakvom samo potresnom istinitošću i sa kakvom tugom zvuče stihovi velikog životoljubca Puškina. Na svetu sreće nema. Kakvom je samo uzvišenom tugom prožeta svaka istinska umetnost. A tamo dole u nizini svakodnevnog života ljudski mravinjak kuči i buči, misleći da će mu od buke i veštačkog veselja doći nekakva sreća. Ne. Sreća dolazi isključivo onda kada se čovek istinoljubivo, hrabro i dubinski zagleda u svoj život, kada sa tog života skine sve koprene laži i samoobmane, kada pogleda u oči strahu i konačno, kada shvati da je istinska, neprolazna i besmrtna sreća uvek i isključivo u susretu sa istinom ljubavlju, sa onim beskrajno uzvišenim i prečistim, što je čovek od uvek nazivao i naziva Bogom. Jer u njemu beše život, i život beše svetlost ljudima, i svetlost svetli u tami, i tama je neobuze, govori apostol Jovan za Hrista. A to znači da tu svetlost ne obuzima ni strah, ni užas, da ta svetlost nadvladava i tugu i očaj. O, kada bi ljudi u svojoj sujetnoj trci za kratkotrajnom srećom smogli snage da se zaustave, zamisle i zagledaju u dubine života. O, kada bi hteli da čuju glas Božiji koji im se obraća u tim dubinama koje oni ne poznaju. O, kada bi ljudi znali šta je istinska sreća. I radost vašu niko neće uzeti od vas, kaže se u Evanđelju. Pa zar mi, dok otkucava ponoć na novu godinu, ne razmišljamo upravo o takvoj sreći koju više niko neće moći da uzme od nas. Ali kako redko dostižemo takvu dubinu života, kao da se zbog nečega pribojavamo, te je stalno odlažemo. Neću se danas, već sutra ili preko sutra baviti onim najvažnijim i večnim. Danas nemam vremena. Međutim, vremena je tako malo. Još malo i sad života će otkucati naš poslednji čas. Čemu onda odlagati susret sa onim najvažnijim i večnim? jer blizu je, uvek je blizu onaj koji govori, evo stojim pred vratima i kucam. I kada se samo ne bismo bojali da ga pogledamo, videli bismo u njemu istinsku svetlost i istinsku radost i istinsku punotu, te bismo odmah shvatili šta zaista znači ta tajanstvena i neuhvativa reč sreća. I to molitvama svetoga Vasilija Velikog, svi u sveti, Bog u Trojici pomiluje, spase nas. Amin.